aku ditang kang util piting kape payang nginjeng manten jam loro wan diketahan kecekul blumbang ayo ngalor caca ono kopyor kopyor wong nang pasar gawa oncor bareng takut di kapio epon eh, raina kaya monjo madang alam donya Surya monjo madang alam donya Surya monjo ngancangi alam donya Aku jalan gak tau tanggapan sumbangan terus banyak nih berang-berang di negeri ya mikir ya apa sih soalnya aku kan usaha dua PT Horn nggak eh, banding setir cuma karena kucek dan apa usaha aku ini tambah meningkat sing PT cilik-cilik tak kelumpuk no tak kayak panas-panasan tak kayak lampu cek dan gede tak kayak lampu sangat buat bareng Barang iso tak tutup, kate rekaman arek mampir ono kabeh. Ben arek ngomong iki apa mambu gosong-gosong iki. Sangit-sangit barang tak buka lah tak pitike mateng kabeh. Kula arek gembrutu nggo kecap ditutuli kan dicuk. Strepet arek iki. Kak kau iki mang parian meleor kabeh. Banyak nih gaya anyar yang ini kue. Sebab lah eh, diantar lawas tak ya opo. Jadi anyar-anyar dedek masih rusak-rusak dedek. Yang penting dadih pokoknya. <laughs> iki sapa ireng-ireng <laughs> ireng-ireng lho kan gondol teko dane ya kartala sinyo kenjeran Angger meduk kon ngenyek terus. Ka teko don kok ngilap sing ngilap apa ngapane? Iku bathuke. Oh tapi sampe lak wong barat asale. Lho kok iso ngarani wong barat? Iya, soale omongane Jawa tapi pawakan barat. Iya. Iya, dadi ke barat barat Iya. Paling teko greges kuwi. Hah? Kok greges? apa barat cepet greges. Barat itu uang sekolah luar negeri. Kan sama itu. Hmm? Budara ini memang tetap lawangin nirwana. Iya. Masa kan gak ngerok keadaan ini? Iki kok gak kunci barang apa? Loh, kunci apa ini? Loh, iki kunci. Eh, kunci apa? Loh. Iki kunci kan gue anu. Anggap. Bongkar pasang motor. Loh, pernah gue ngerti motor kan? Loh. Mulan kok gabul gemuk, mari apa? Mari ke gelondong. Kunci. Ya mari bongkar pasang lho. Loh, pernah bongkar pasang motor? Loh, ya apa sih kan? Biar sekolahmu itu apa? Apa nih sekolah aku laporan kan? Loh, gak ngono. Tak cocok sekolahmu biar ini apa? STM. STM. gak percaya mbak dikon percaya percaya jurusan nang guru nenek gak percaya bapak tak nggak SMA jurusan apa ya benawa tande kok jurusan jurusan mesin mesin apa ya mesin apa macem-macem mesin pancal ya itu yang pertama pancal apa pancal resmi pancal apa Lapo nyetel mesin pancal iki. Oh, mesine mesine motor. Motor. Mesin pabrik. Heeh. Ah, ah. ah, mesin mabur. Hah? Apa? Mesin Mesin mabur. Lah aku yo apa le nututi? Pengennya awur ae. Mesine kapal terbang lho. Iya, tapi nek montore wis mandek kapal terbang. Iya. Kapal terbang mandek. Iya. Kari ndelok. Apa sebabe gak mlaku? Apa? Ketirane gak ono. Ini ngawur kitiran. Jane kitiran iki kaya apa sih mesin mabur iki? Gak tentu, kadang-kadang karton. Yo meniup gak repot. Gara wong kalulisan ST. Saya aku takon, apa hmm. sebabnya ya hmm. awake pesawat iku sing digawe kok teko aluminium, kok gak hmm. teko waja? Soale enteng. Oh. Dadi mikir kan cepet enteng. Heeh. Hmm. Lah apa sebabnya undone kok digawe teko glepung? Lho iku kok coba lempung. <laughs> gak payu. Lah jane wijene kon. Kon iso bare iki. Lho. STM ya ngurusi wijen barang ngono ya. Gak ngene STM. Kok menjurus nang gone bagian panganan sih. Soale lek sembarang rewe berarti penoe wong pinter. Oh, ya. Oh, oh. Memang dudu ana. Eh, uang-uang. Allah. Allah niku istilahe. Dadi nek ngono penae dudukane wong sembarangan. Oleh Allah niku. <laughs> Kok niku? Ya ana wong biasa. terus mur anu iso di tiap gak kene kok sebab mur kok dutek. Iku karaten. Lah oh. carane gak karaten. Dikai menya. Minyak apa? Lu minyak jarak ya gak apa-apa. Minyak rem. Oh, ben minyak samin. Lah minyak samin tambah no ambek rempeyek. Cek tambah enak. oh, barang karaten niku mur iki sane gak coplok karena nah. karaten ya. Ya karaten. Tapi lek mur mur ndi sing iku nek mur e- mur sing ditangkep sik buri iki. Kok niku mur sing Oh, baut baut karo mur iku padha apa enggak? Oh, siji. Oh, lek baut iku kanggo mlebokno mur kan sing muter iku. Oh. Lah kula eh alat carane iku oleh muter mbek apa, Cak? Enggak tentu, kadang-kadang digigit ta puter dhewe. Ya barek tangan. Oh iya ya. Tangan. Di Dibae bongkar mesin iso no? Iso. Didunu kabeh, didunu kabeh. Terus balekno. Ditinggal. <laughs> Kok iki ya? Ya dibalekno. Apa mana motor rusak sanggup? Sanggup aku. Wah iki ana anu. Kok ana pandangan ta? Ana pandangan, motor rusak e nemen iki. Lu nemen. Iya, contohnya. Lah pancene didandani lah ada di dal proto kan. Lah enggak kate didandani mbek wong e, lah penuh sanggup oh. tak aturno karo wong. Wong ah, wong kok dudu wong lho, Cak. Iya, iku terdak R. Oh, terdak R. Memang iku montor riwayat. Ngono kok sampai nemen risa. Iku wis pirang bulan kan delok montor Kira-kira nurut keterangane hmm. hmm. dia, orang, dia orang ya, ya. dia orang. Iku pengakuan wis ana 18 tahun. Dia orang mengatakan 18 Iya. Dia baru ulas tahun. Dia orang mengatakan begitu. Kita orang nggak bisa. Waduh kata dia orang. Oh, oh. Kok maling bro nih sih ini? Malang ini. Ya apa ya apa? Jaluk tolong balik aku di kartu lo. Mm -hmm. Meniko kalau oh, Kalau rumian meniko anu. Ngono. Tapi kan ikut teko suruh pe bang ya. Eh? Kalau main lah. Biasa lah bang ini teko di mana mesti Mesti Jawa Tengah. Iya. mesti Jawa Tengah iku. Iya, lek gak teko Jogja teko Solo. Ya teko beratan kowe iku. <laughs> Iya, Jawa Tengah Solo. Aku sungkan karo wonge pernah tak jak rono. Lah hmm. kok pernah iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen ta. Iya. Apa nek didepi nemen-nemen? Wong mlayu. Sangat nomor deni ta. Oh, jalan nyeluk tukang nek ngono. Nyeluk apa? Kok wedi karepe dhewe. Pokoke iku dibarung gawe ayo. Ijazane ndi ijazane tak dudu wong. Ijazah iso, Ijazah SMA iku ndi? Cek durung lulus aku. <laughs> kabeh nerusno. Kabeh kan gebulit wong pangkal iki. Ya apa wong duwe gak Tapi Dadi kas luru entek. Kane lan jak. Hmm? Rupane montor rusak nemen gak dijual. Hmm? Dijarno digawe riwayat. Iki ono borongan, gelem ta? Apa sih ngedekno sepur? Ngedekno sepur. Iya. <laughs> Sebab sepur kin kebian lak sik merangkang ae. Merangkang ae. Anu karepe didekno. Lah niki tekno dimulai teko ndase apa mburi? <laughs> Soale ngedekno sepur iki. Lha, apa sepur didekne iku? Lho kaya kejutan, penak iso dandani gak. Sepur rada repot iku ndelok pembukuan. Iku lha ono oh. bukune dhewe Oh sing sing arep ana tekene bon-bonan ngono kuwi. Lah bon-bonan ben simpen pinjem. <laughs> Lah ora enten lan apa kuwi? Lah sing penak iku sing kok isani motor apa? Motor sepeda motor, truk. Truk iso sepeda mini. Sepeda mini. Piye lah hasilnya? <laughs> Lapa sepeda mini di dandana. nang Raden Saleh lah wis. Wis gak ketok motor. Lah ngapa o maneh sing anyar enak. Iku dudu nek kene wong kok. Nek wong Iya nek wong. Oleh sing dicilih. Cilih go nang ndi? Tak cekel ngopi ya. kon iku wae wong kon dadakno nang nggonku nobina kate nggih biru-biru ngene ta jam iya panjen tahanan tahan kotor tahan kotor cepat kan campur gemuk iki rupane wingi kok hmm. dipepe nduk mbagong ngono bae dudune peneng sing apa ya sing biru-biru kok oh. ana oh. wong mepe nduk mbagong kaya iki wingi iya aja rame-rame iku tak sele panjen <laughs> kayak pantes-pantesan lho Entek kabeh wae panjenengan yo berat. guyon saiki ngene ta. Hmm. panjenengan peno gelem nang stasiun, iki hmm. mano wong Ngono. Sitaji ana wong butuhno. Sitaji butuhno apa? Iya, lha peno dikon runo iku ana hmm. barang rusak. Oh. Kuwi ana wong gak iso mlaku loro niku. Oh, soal nemen ya. Heeh. Hmm. Mulane njaluk tulung peno. Aku dikon teko rono. Hmm. Maksude cek supaya ya iso mlaku. Iso mlaku. Ya apa apa nih kira-kira sing diwasut dhisik. Lah iku dengkulis. Cek tambah teman. Lah wong gak iso mlaku kok kon cek. Tanggal potong daya apa iki? Dari pernah iku all round sembarang iso mesti pernah iku duwe ilmu. Iya, ilmu jiwanya. Oh iya. Heeh. Ya sering panjang wong iku guru Oh iya. Kayak aku ini kira-kira ya apa? Gak isoan kon. Kamu gak isoan. Tapi biyen ya saya iku iso terus. <laughs> Hah? Jadi iso saya iku iso terus. Iya, kabeh iku ana perubahan. Gelak-gelak dibijui. Iya. Iya bener. Heeh. Mm. Lah terus nek panjene ana wis anggo aku lak ro dhewe bare awakmu. Iya. Lah ono dhuwit PD ta istilah lu Apa PD? PD jire payamu lak ono ta. Oh iya ya. Uang hmm. makan lah. Iya, uang makan nak Didi. upaman uang makan saiki payu 100 kan 10% lah. Iya iya. Hmm. Ayo padha mangan lah wis. Iya. Lah kare pangan Iya. Aku mau ya di rumah kan. Iya. kari sih di tangan kau ni malah iming-iming je enggak enggak. Wis saiki ono tretek ae, tretek dinene kan rusak. Iki wis dibongkar ae kok gampang. Hmm. dibongkar montore cek liwat iya. Iya. <laughs> Lah sing bayar iso apa lu tretek iki? Lah ya kono takono sapa sing duwe iku ayo digoleki ngono cah. Aku melok peno ngono lho. Hmm. Dadi gak durunge gak dibongkar dhisik ya. Iya. Golek wong e dhisik. Iya. Wong iki gak wong luar Jawa kan. <laughs> Jadi aku kurung kabar, hmm. wong gedangan kene ya. Wong gedangan cuma wong kereng. Lho. Wong kereng lek ketok wong jaga sing buletan ngono gak usah ditakoni. Ngono gak perlu dibeduki ngono. Lah <laughs> golek perkara malian lho. Pergolek pun gak takonno, kenal hmm. pisan mesti bulet. Lah iya, mula iku. Lah iya. Lah saiki ngene, aku lah nggo pas. Kayak apa sing perlu dibongkar? Tak bongkar iki gong iki lho. Hah? Gong iki rada silet iki. Lho sik silet iya. Gong nang pandi tutuk ono. Cek cemet dadekno perang tau apa lho. Malah ngeramal nang gone Gombar kan? Kak aku di motor Toyota, hmm, tapi tahun 77 77 Iku lah iso genten ono, lalai kak iso memang Iku ono sing rewel kak Apa nih sih? Ini apa? Bani Unik oh, bani kan gampang Bani kan bunder, isane tadi mesagi iku kan Iku kan enak tumpaknya tadi gak kejutan Iku kok nih dijuwe tuku gobang <laughs> Eh, sana kan wajian Kone mari brobaban gagal. Nek ban iku kan ono anune ono benangi. Lah wong seni lak seneng nyentrik iki. Iya iya. Nduk embok waduh motor sopo lho. Lah kita gerojak njang lek wong kan delok. Iya lan mana ya isin. Ape lepasin bane jalan peleng enak. Jadi kalau ngurusak kota madia jalan ini. Wong iku kudu didandakno ya. Wong gak ngerti lah kudu njaluk turun kalau wong sing ngerti. Iya. Apa nek kok ngono. Lah nek mengenai mesin iso nek ban-banan yo gampang iku. Iya. Nek kampas e entek kali dikani sirno. Oh iya. Wong iku entek kan sire. Kan sire entek ya dilem kena iku. Mau dilem gak kena ngono. Eh, teplok naspal. Yo apa kene? Api jurisan mesin apa kene iki? <laughs> Aku ngerti pernah iki. Hmm. Pernah kok kanjeng mek kanggo anu cok. Pernah bedane sing dandane pinter gak dandane montor. Pernah iku masang untu. Hah? Pernah iki rupane tukang pangur biyen iki ya. Biyen nom-nomane biyen. <laughs> Kabeh lak kudu dilakoni ta. Iya iya. Hmm. Iki ana kanca, lek panjenengan pernah ahli mesin. Hmm. Wah cocok bodine karo kulit-kulitane cocok. Iya, arek ireng, arek ireng, arek ndoko kupang. Sopo? Iki sapa iki? Eh, sapa eh, iki? Eh, iya. Lha iku ada blontang. Iya. Parah. Waras. Pi kon turu sendal wis. Turu sendal apa? Lah turu karipan. Mari karipan ta? Lho, mari karipan ta no. Ya golek awakmu eh, blontang iki kan dosnya becak ta. Ngawur wis e. Lho nek sampeyan becak tak jak. Aku lulusan STM. Cepat eh, wis, ana kernet aku. Lho, STM ta STM? STM kok kon kernet? Lho kernet. Kamu dah di mana? Kamu sih? Tukang batu. Lo, aku sih ngejar lo lo. Iya, istilah kan kernet. kon tak tuturi aku lulu anti lho kok iso anti ya tau nyekel lulu terus budur <laughs> waduh wong STM nyekel lulu lho gelem tak kelem? liyane iku masuk kana wah repot rek nyambut gawe saya iki nek kan sing repot lho iya aku ingin lak golek utangan ta dadi kaya duit kawan sepeda motor hmm ha iku gak ada gak ada ndi nek gak ya, pak terus Lah sik isuk mlaku ta. <laughs> Ya iso ta? Aku gelek ngono, tak cekelo terus gak isuk mlaku sepeda. Lho. Lah tuku rasoan malian ya. Enggak, sebab awak dhewe iki abot-abot lak ngingoni bojo loro ta. Loro lho kendel lho. Iya. Ya bojo piro kan? Loro. La la la. Kendel lho kabeh. Lho, kendel e omong lah ya kendel ae. Jaman kaya ngene. Bojo loro. Tapi ekonomi ku ya apa ekonomi ku lemah ta penghasilan kurang. Hmm. Ndi ngomori tanggapan oleh gula <laughs> Wis dibagi. Wis tak kene sing lor ya. Lah sing kidul. Kidul nek tanggapan. Ka ono kopi ae sing kidul. Dadi nek kopi saya pedu-peduan ngene lho. Wah kok niku ono to Dari hmm. iki anu lek urusan mesin-mesin ngono pinter dek. Iya, ono mesin didol barang ngomong nang iki. Kok aku. Wis digolek nelpon. Ngono lho. Ih gak bener pasang kok <laughs> ngidol bensin. Lama kelaran malian. Bisa nenden mesin? Iso. Mesinnya robot. Mesin robot. Mesin robot. Iya. Jupuk di sini barang itu. Jupuk yang luar negeri kau naja. Lah kau bisa nyangon itu. Wah, lah perkara transfer saya sanggup tukang aku. Oh toko kon. Iya. Jepang, Jepang. Ini Jepang. Mm -mm. Jepang. Di kau Jepang, Jepang. Hah? Bisa bahasa Jepang. Iso. Masa tak? Karena ini Jepang, terima kasih yo. Lo. Terima kasih saya marah. <laughs> Aduh, nara kamu tinggal itu. apa nara apa lho bahasa jepang kok gak iso dia ni iso saya kira tok lali ya sapari kok iki wa jam siang <laughs> kok iso aku hmm. aku selamat selamatan tok sing tak apa lho gak iso Hah? Terima kasih bahasa Jepang gak iso. Gak iso. Lho. Sabari lho pinter sabari. Apa kon? Sopo pelabuhan pinter? Lho kon lakon, kon gak iso. Lho mbok takon Jepang e kono. Aris, Aris gatu. <laughs> Nek tukang batu iso bahasa Jepang aku. Apa? Nota boto. Apa? Nota boto. Cara dipake tukang batu itu. Nota boto. Ya gak sepiro kate. Kau ini Jepang itu jurupan tak ya apa ini? Enggak, ibu baca ngono. Oh, ini mana nak sira, sira hmm. gundul. Hmm. Apa? Ibu baca Jepangnya. Apa? Ibu, siro roto. Siro roto? Mm -mm, roto. roto eh. kan gundul. Lucu, nara <laughs> kira. Wah, male ngono kene. Plontang basa Jepang e gampang. Apa? Sira budak. Saiki <laughs> kula ya, kula hmm. hmm. nak Nagasaki apa? Kula nak Nagasaki. Iya. Kula pun nak Nagasaki. <laughs> Lah ibu basa Jepang apa? Kula nak Nagasaki, gak ngerti ya. Iya, gak. Heeh. Apa rek? Ya Nagasaki iki. Naga kan ulo. Arek iki rada pas ya. <laughs> Carane jebar rada pas. Kok gelek enggak ada sandal kelas iki kan ya. Pada aku mangkalan kok baca. Kok gak mangkel ya. Aku lamar teko Jakarta. Iya. Nek membutuhkan cerita, tarsan kota kon tarsan itu Pak. Wah, gak di sini tarsan asli ya. Lho enggak, tarsan apa bodimu tepak we. Oh, kan Jakarta lho, sebab tarsan Jawa Timur lho Jakarta. Lah aku rono kok kembar pula ya. Iya, engko gak enak timbangane gegeran ya. <laughs> Ah, iya iya. Iya, tarsane kartu lah ya. Iya, iya. Iku butuhno tarsan tok. Loro. Lah ya, terus? Lah orang hutan apa kan menjiwai koyo orang hutan. Oh, tambah loro ya. Sikok <laughs> orang hutan. Aku tarsane hmm. orang hutan. Uh -huh. Tarsane lak sik dimong orang hutan ah. ah. Iya, manjik-manjik orang hutan. Gak apa-apa ndepundak-pundake gak apa-apa kowe. Gak masih nanggone gone <laughs> iluke gak apa-apa. Asal gak mimisen ngono lho. Kare awak dhewe mau sadane lek keplebek gak nyambut ta. Iya. Metu kon iki jane tak jali pendapat, ayo golek pengajian sing mesti. Amri apike ya apa? Slontang yo pendapat. Lah iki yo dhewe pendapat, wong pendapat tok ae. Nek iso yo nek apik digawe, nek elek yo saya digawe engko ditandani ya. <laughs> Elek yo gak digawe, kok elek kok digawe yo gak digawe, elek digua. Lho, lak tuku mana melihat? Ayo, elek api ayo digawe ngono lho. Iya, iya, Lah iki pendapatku. Hmm. Wong nyambut gawe syarat iku kudu mangan kok. Iya, sama hmm. luwe ta. Lah iya. Iki mesti njujuke nang mana. <laughs> Liyane iku hmm. gawe to ta? Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Iya. Oh, mak. Apa? Mak, mak, mak. apa? Mae Fatima ta? Ora opo, mak ya penyakit sing warane. Mae diumbar, ya hmm. diperiksa, no gak diobati jadine leher. Apa? Apa? Leher. Oh iya iya. Padahal iku mate-mate nopo leker iku. Liver liver. Liver. Liver iku nek cara Jawane kuning-kuning. Cari sapa? Hah? Jadi ini tuh nanti coper-coper iya. Kenapa nambah tuh mangan ya? Ya malah aku. Ini ngajak terus. Ya hmm. mandi. Nggak mangan ya. Demenah ya man. Lah, namanya warung kanca dhewe sapa ora? Gak mikirin si dunya, si dunya. Eh, gampang salah si kok awak dhewe. Iya, ya, ah? ha? Iki apa? Yo iki lho, kricik ricik lho. Hmm. Kok ning wong kunci. <laughs> Lah ya kuncine kunci kuncine kotake dhuwe. Oh. Cuma kunci nek kene kotake nduk Singapura. Hmm. Oh. Ya melok main. Dhuwe Australia. Kok muji-muji ngene. <laughs> dari nilai ya itu mau desa ente mangan iki ya cok susu iya iya tapi ojo dikira-kira desa ojo sampe dadi pekoro ta mangan iki ya wong tuli kicoto hmm. ya terus meno wedang kopi hmm. pira ente pira kira-kira ndelok hmm. kopi nek kene mbok ta enggak lho lah kene mbok lho lah ono wong wis kadung ketagihan iki lho hmm, bisa cingkir cingkir oke sak cingkir ge apa kira-kira pira hah kira-kira pira udah parah wong sak wong sak ini sepuluh entek nih sepuluh apa sepuluh ribu. Pondok itu mangan apa sampun sepuluh ribu lho. Lah apa ya gadek ada rokok ambal. <laughs> Nah, gak lu mari ngono rokok. Iku kok betok ta, Gadek mangan. Iya, iya gak mangan iku. Iya. Ya, ya saya yo golek warung, kanok sing nyekel dhuwit. Ya, iki lah kan nyekel dhuwit. Saiki mlaku-mlaku mbek menawa ana wong sing apa mbutuhno tenagane dhewe kerja hmm. oleh dhuwit ge mangan. Lho nek kok nambah aku dibutuhno wong lho, tenaga. Sing gak dibutuhne lak aku ta. <laughs> Iki iki lho wis itu wae. Nek ngono mangan wong loro wae. Wong dudal wong telu itu butuh-butuhan. Nah, iki lho lek menawa kepengin nang anu mlaku-mlaku bae hmm. kanggo penggawean. Iya, bae oleh rezeki. Kembang rawat rawat ujare para juru rawat. Hmm, iya ah, ya. Apa sih juru rawat itu? Mbok bakul sinambiworo. woro. Ah, sinambi sinambi. Bakul sapa? Wrije. <laughs> bakul liwet apa ijo? Lah ya, bakul liwet enggak beli ijo. Macam-macam bakul gedhok. Iya iya iya. Ono bakul kacang. Heeh, hmm, putu bareng ono. Lah ya. hmm. karo panganan ngerti lah apa kena kadek nyekel motor nyekel mesin. Betul hmm. panganan apa? Oh. lupa, lu pasar dicekel kabeh. Lah kok wis campur gemuk malah gak payu lah. Wong bagian sedagak nyambut gawe iki berat hmm. Golek pasaran angel ya dulu jajan cak Ya. Jajan ini batinnya biru loh. loh. Tapi lah tambah suwe, tambah suwe, tambah umum benar. Belum nang jajan. Iya. Apa apa hmm. ndung apa ote Kan ngono. Ah sungunen lek gak tuh belubel ta sungun. Sebab pernah lagi bocah separuh ta. Dadi tempe wis mapan ngono. Ya nek mapan nek kepreset tempe. lak rusak jajane. Kan iki bandel ae loh. Ya gak bandel Sing gandeke tempe iki wis kelicin ngono. kan iki macem yang ngene lho iki isane hmm. gak mereset kan digawe gombel sarung diwulul kaya uleng jam benjare uleng iya uleng iya kuwatir kulek kate uleng ya bek menawa ndundurin tek wis kadung seneng karo cak blontang hmm. dicandak bae lho gila hmm. ngilap terima nondo tapi ya cocol-cocol gak payu lho gak payu oh, kecuali kok nambah aku jelani wong ganteng-ganteng bersih mesti sing tuku nyerang terus iya ini kaya aku ojo kakek jidil lo diparani wong kata ikem pro Wah, gak perkara ngono kabeh ya, nggowo rezeki dhewe. Aku nek koyo wong sombong. Iya. Kekirim batok nang mburi. Lah kekenal gak kan deten. Lah carane peno, peno dadi bos ae. Gak usah peno ngluyur percuma, Cak. Dadi bos. Ya ngelompok-ngelompokno bos-bos iku. Ha. Ah, bos diglompokno. Bos ngelompokno. Terus Dibangi gar sithik ngene ta. <laughs> Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sembarang kok lak kudu bondo oma didol nggih perusahaan jajan. loh, marang disebarno. Hmm. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek ya. Iya. Akeh entek. Heeh. Kan bondo kula wae cukup. Padahal ni nyeket. Iya. Didol nyelawi. Entek. Gak sampai sedina itu. Oh. Kayaknya di pekara uang juga tekor ya. Tapi langganan akeh. Langganan akeh. Langganan akeh. Gampang utang-utang. Lah sing dadi tarsan kota to apa? Lah <laughs> mali awak dhewe. Kok oh, dhewe yang ngondolong kayak pandangan gak cocok. Mbok sing tepak apa? Oke. Nek ngono omahku dibongkar marang ngapa nang? Oman di? Ya ma bener. Karang wis jail lho. Wong omah kontrak kok iki. <laughs> Kontrak lho. Kontrak wis mari ta? Meneh kentek pisan. <laughs> Makane kok ngelipek oleh duwe. Entek baringi poso pisan. panjang ini gak kena rezeki ini apa ya? Gak perlu rezeki lo, Cak. Iya. Pekara uang, ojo khawatir. Hmm. Aku duwe uang nganggur untuk oma. Iya. Ya, itu aja gak mudah. Uangnya berdas sing-sing mati, seorang kari loro. Nah, itu gak mulai. Juga mulai gak mudah nyara-ara. Iya. Tapi <laughs> ini, ini panjang ini kontrak ya, oma pun aku sentek. Iya. Bisa kayak gratis, berang tahun gak nolok. Sonder tak parek sewan. Kau oh, ditutup mengga? Iya. Iya, ini jawab jero, Cak. Tol, jenawati. Oh, gak ikut buku-bukan itu. <laughs> Kisare nggak nana. Oh, lak mari gak karu-karuan. Ya apa mangan dah? Iki lho dicak, iki lho dicak. Ah, nemoso gak lu. Rupane wong cowong e. Oh, iya iya. Tapi seger kok seger. Iya, delane wani. sehat wani. Iya. Oh, sehat. Ketoke sehat, hmm. tapi weteng muni. Iya. Kok ana dhuwit gawe tuku panganan gak iso itu. Lho iso ngono dhuwit. Mati iso. Lho iya, tapi <laughs> Pate apa wis merotoli li pate omongmu. Wis saiki ngene. Ya ngono mlaku-mlaku ae kok nang butuhno tenaga. Ayo ditandangi sing penting kok gak nganggur. Temen lan sopan santun. Iya bener banyak iya. Nek ono tak bonang ngarep aku ndek tengah pun nang mburi. Oh, iya. Dadi diantem wong dhisik. <laughs> Ayo ayo. Ayo ayo. metu tak bisa tetel. Kon tak bisa tetel nggak ngetel untumu lah. Tapi yang ngerti wong marung itu dek kapan saya tetel. Sebab aku lah marung marung sop. Sop sop buntut. Buntut buntut beca. Tapi sop buntut itu termasuk tetel-tetel di kulit daging. Mulai budal tetel. Tapi ingin ada yang ngono narik tuku sop tapi ada sekolah. Sapa dere larang iku rek? Ngomong dorong tutuk ya lawang dingakno ditutup dingakno. Iki maneh. Lho arek amen je. Warung durung buka awe teko. Walak balik ae. Pinginane yo ngono narik tuku lontong sop rene tak joli. Balik kudu tumbas lontong sope. Ya nak tak doli nak. Bapak tak wong wedok nang pasar tak joli dhewe ambe aku. Wis bareng tak joli, sing kata duwe tak kae duwe. Bareng duwe kakek anu kakek duduk paling dilontongi hari. Wis tak kae lontongi lho kurang duduk paling hari. Pakai duwe gregeten kemarin tak tublak. Kok kan ya dodo ya lontong ya dodo. Ora itu ku situ dorong oleh Claris. Kentaro <laughs> kemarin situ. Ya, <laughs> Eh, itu sapa? Gembretek ya. Hmm. Wah. Hmm. Waduh, eh sepak iki. Wah, arek pelayaran teko iki. Wis, gak usah mampir mari kan. Gak mampir ya apa kon. Sare eh, mangan. Terus terus, Pak. Hanya kelas ya. Eh, nanti wes. Loh, loh. Entar. Loh, lu sampai cari. Iya. Loh, siapa sih gondoli? Aku. <laughs> kan jamu lawan. Si blon. si blon weteng mu iku ngawur ae kita ngene kon kok ngadep galangan galangan kok iku galangan warung sikat buka wis tenan warung ngono galangan wis lungguh ae apa kon ngadek ayo eh, apa golek mari re wis iki ta iki rezeki nanti lho ayo jenenge kanca mesti mampir dikon mampir. Mampir ta sapa lu kaget dikai mangan apa ya, Mbak ya. Tapi ya sing ati-ati lho ya. Eh, kursi ini kurang penuh lo goblek mari iya <laughs> lah ini pesel lah sedadalan lah gue Dikene sing njawab bol kan wis. Cukup cewek ta? Kok niku gak bondo ta ya apa marung iki? Wis sing tembuke. Warung karo jenenge warung ayam ta tentrem mosok polos. Iya iki jeneng. Iki warung pojok, pojok ya omah. Oh, pojok pojok bakar ya. <laughs> Tapi kok gak apa apa nih? Gak apa apa. Lah kita apa bener? Lah pernah main-main lo jereng. Kita nyapa bener? warung gak menatuan. Duh, marung apa nih jalu opo? Lah mau coba ditok nih durung nongjalu. Lha cek ketok nek warung lan ngono. Nek pernah jalo apa kok tak diani. Ning pembukaan kuwi lumpur. Oh nek pembukaan kuwi lumpur. lumpur. Kuwi nek ana lumpur ya kek. Doyan. Nek iso sak bletokane pisan. <laughs> Oh niku. Niku kok ta? Lah konco lawas. Iya. Nek ana wong-wong kok apa apa jari sing dhewe malah. Iya wis sak ah. jaluke eh, tak. Lah kuwi ana apa lan? Wis ora apa apa jalu besi. Nek iso pedange ge anggar. Kok niku wong marung mari njupuk wesi wae. Lah ya tak jaluke. Senengane apa peno iku? Sepes. Kolok-kolok ono. Eh, kolok. Iku njaluk kolok. Kolok ta? Ya kolok beton. Eh, mangane dhisik ke kolok. Ya cek adem dhewe gak nyira meteng iki ada dia. Iya iya bener iki. Hmm. Bener wong. Wis apa? Kok nek apa sarapan iku kudu dikeki adem-adem mancing. Wong kok iki gak duwe teori apa. Kalau senjata taruh jeneng apa? Kalau apa? Ah, masih kalau durian nak gelem. Hah? Kalau durian. Durmondo. Hah? Durmondo. Ya kulit aja campurin kan enggak apa-apa. <laughs> Pokoknya emang buduran ini ya. sistem tak blonong tadi terus buat aku di tadi. Iya, tapi kan tadi seru biasa ae ya namu terus. Iya, tapi male wong male. Iya, ya. Catet to ta catet to cek ini. Apa? Pokse. Lah. Pokse. Ada pokse lawan Delok pokse. Eh, Pak kan gak ono pokse iku manduk iku. Kok lah mbok diteken cak sapa arek Surabaya mosok. Iya, cak ono Warung cak sokan ngono rek. Eh. eh, buah-buahan kan ono. Eh? Buah-buahan. Ono, kecacil, kecacil. Mana nopo kecacil? Ane kalau kecacil lewat di jeruk kitri, kan juga iso. Kan gak kula keres. Padane manuk cipet ae kok. Wong telu jalane dewe dhewe rek. Panganan sing ana gisi ning ngene lho. Oh, busi. Hah? Busi. Ada platina. Ah. <laughs> Kok niku busi. gisi, bergisi. Oh, gak tau sekolah. Jang ya. Ya wis ae kon jalu. Tak ah. lah kurang vitamin C ya sing mengandung vitamin C. Iya, sing ana vitamin E. Wanu, wani nek vitamin C ku wani blembing wolu. Iya. Sing kecil-kecil tenan. Cemeh. Cemeh, kurang kecil. Apa sih? Kerembu Kecut Kurang kecut Apa? Siapa, siapa ini kecut? ya apa nih aku kan kempit kaya Apa? Ini ngomong apa? Cempaluk, cempaluk Ya, wis Ayo Sikai Sayur-sayuran sing mengandung zat besi. Iya, eh, kangkung, kangkung. Oh, kangkung. Apa sayuran? Mengandung zat besi. Kangkung, kangkung. Bayam. Iya. kunci Inggris. Bayam. Apa? Bayam. Tak mengandung besi. Ya nek kurang kuat tambah ono tang. Halo Bina. Apa sih? Oh, apa sih diombe? Nek njogo cacan delok sing barang sing. Cacan delok enggak ada apa-apane. Iki kok iya kan. Lah njaluk apa ta? Eh, topi sing topi sing. Lah njaluk kok ngono apa? Njaluk kok. Hah? Hah? Menjiro yo napa? Ada. Kalau nak jajan sih, kayak real lo keran, apa keran? Kayak real aja. Lapis lapis no, iki kamu aja kata dah sih. Iya sih nggak mau kamu. Mungkin di tetel katu jauh tuh nih. Nah sampai ini sih pupa sih. Pupa batu ini tuh nih. Kau sih tak pupa. Kau mau sih kau sih no. Itu wae keran. Aku is pupa pun Eh, sing hmm. doyan pernah aku menjiwai. Tapi benar cap rendang apa hmm. kinco kinco kinco. Hmm. Kinco wani pasir iki kan. Cap rendang menone nang warung wis njaluk kopi. Wing mandi kaya kopi panas jimpra-jimpra. <laughs> Lah kan dijodone tak sosom. <laughs> nyara arek untune kali gusine tengok panas. Bener ya mbok golek ewang. Kanca-kancane riamin pokok jarene. Heh? Iya. Riamin. Wani riamun. <laughs> wong golek telo kok sing mangan. Nek mangan jajan iki lho. Iki iki opo? Iki iki pirang dino jajan iki atau tidak? Lho iki kaya iki riba, kecepot. Kon sing nek tak terus timpong jero Lho. Iki udah ada anak-anak cebut sih. Iya tapi ini atas atasan kak. Iya carane carane. Apa dibebek? Dikum, dikum lewat tangkop sih. Dibebek di sini, kan? Lumpan. Hmm. Dibebek. Ati malah ini orang lembu, terus ada motor aye. Tadi <laughs> hari ini lambu tino ya, <laughs> Ini makanya ada lumpang barang. Ada di penuh tak bilang ngodol. Iya. Lama jadi pabrik proyek nado. Ayus, kono sing ngomong-ngomong tak bagus sing mana tetep mangan. Yes, Bapak banyak ngomong. Anduk, anduk, anduk, eh, anduk. Eh, kono tak <laughs> Eh, apa mau bete saja yang kerja luar Eh, <laughs> lu baru rumah kamu telat. Kau jalur ada tak kayak cecil? Iya. Lagi so. Mari kita atur. Pak, kau mau turun mana atur? Mandi ya. Eh, man, man, man, man, man. Eh, lu, mana man? Kau, gimana lu kan? Gimana lah aku lagi? Oh, kalau kita ceramah mungkin gimana cinta utak di sini? Kan, cinta lu siapa? Lemu, lemu. Siapa? Itu urutmu ya apa? Bojoku. Eh? eh? Bojoku. Cita paranane. Eh. Tak gugae lakon ngedol arek arek ngono lho. Aja alah kok. Oke, <laughs> coy. Oke, kok niki marung tang ngombokno pasien. Cek ae urutmu ngono ya. Iya. Karipannya. Kenapa gak dipakai dah? Iya, gak cukup. Iya, ayo. Ayo lagi. Eh, kena mangan nang teman-teman. <laughs> Jadi dia kurang jelas ya. Apa ngomong ayo untuk ni geget ya. Emosi. Geget apa? Itu. Cidoper. Untuk apa dah daging ya? Ngawur aye. Eh, belum tangi gitu. Ah, godok no rancak. Wah, iki paling gamis karo rancake-rancake. Apa rencana ta? Ya lek lebono pawon gelekas geni ya. Pas temen lho. Ya, Iya. Hmm, iki eh, eh, kedo-kedo iki garpu niki cakep ndi sik jaga anu blontang. Hmm. Lah mek pun cakep tak suruh ngitu kok ngarep. Iya. Ini gleceran tadi. Iya. Lah mosok bareng batak nuntu. Loh, ono kan cek semaput jadi yo. Panci man, kado-kado lo men. Kat panci lo gimana? Gimana itu seleret dah yo. Kok gak metu-metu je barang. Pelayannya gini, pelayannya gini. Ya panjang dapat-dapat tau kaya ngemut-mutan. Sampai lah. Kami ini ngemut permen. Ya, warung mbok nyetel-nyetel kaset truk mosok sepi-sepian ini. Lho, tak telok kaset kon joget apa ayu warung kula. Lah warung-warung mbek nyoder ngono kok aja gak marung tok ae. Ya aku duwe karepe skrim. <laughs> Warung iki soder. Kok buka warung kok buka tuang soder. Lah iya lah kon iki nyoba dine sokran. buka bengi ta awan tok. Awan bengi non stop e. Lho, ngene mana begini nek, Bas? Gak turu-turu. Oh, ya lho sapa iki? Nah, begini ini apa no? Timbang anu kena nomor kan iki. ini? Alon tak. Oh, tak tutup lah lagi. Lah apa? Ya tak betar. Nek. <laughs> Umarum nucu. Kata ala dua kan. <laughs> Ayo ya, brinjone mangan. Kan saya awakmu nyewa organ, Pak. Eh? Heh, nyewa organ. Organ disewa wong gak dibalekno sampe saiki. Sopo? Iso eh, kan. Iya. Nyewa organ gak dibalekno. Gak dibalekno. Wis pirang dina? Seminggu. Kapok kok. Loh, <laughs> lho wong waru tak kono eh, organ. Foto foto sing ngurus njek urusno blontang mari mesti mesti balike. Iya, iya apa? Foto sing tak kono kene. Wis kok aku. Durus seneng lho. Oh, tapi regane. Lho, wong barek kanca lho. Regane oh, iki sampeyan kendaraan apa sih? Heh? Ono kendaraan apa? Kendaraan iku, sepeda motor. Lah iki tak gawane apa tak gawane? Padahal <laughs> ini nekat tahu nih. Bapak ngedol tok ah. Itu urusan organ sing urusan. Lah iya. Ya kok ngomong-ngomong gak apa-apa ya. mbek mangan sampe disambi kono. Ah, iya bener. Eh, eh, eh, cawan nak. Ah. Lah iya, ora kaget mah. Oh, tak balik cara nih. Balik, balik ta. Matur nuwun. Hah? Pamit Ut. <laughs> Tak balik ya. Iya. Eh, ayo Loh, <laughs> iya nyengker nyengker. <laughs> Apa? Heeh. Eh. Mas. Heeh. Eh. Mas. Kayak ngadimen. Apa nih? Duit lho. Duit. Wong ngono mampir mau kate jujur. <laughs> Wah, kok bisa? Cerita oh, kon duit tak kira. pengaruh. Kok pengaruh ya? Kon kok itu itu kan juga. Kanca-kanca cedak blonteng lagi dagangan hari ini. Lagi dagangan. Lah sing mangan sapa? Lah penang. Aku lak kelopone to. Tapi mangan bener banget. Iya, kok nggo tapi di sore kowe Eh, oh. sing salah kon arek-arek. Lah mlaku kok ngambil. Iya, salah kon. Enggak mesti mesti ta. Lah nek mampir warung sing kono mang gak nyekel dhuwit ta no. weh, lho gak nyekel dhuwit apa Ngene ta. Lho tak nyekel apa wong kangen dhuwit. Kon nek direpotno dihukum lho kon. Lah <laughs> apa wong meneng-meneng kon nampil. <laughs> Loh, lak wis lumrate wong maruk ku ngampirno. Iya, tapi yo kok nek dhuwit-dhuwit. Wong gak dhuwit kon pet yo. Lah kok ada dhuwit kok pangan. Wis pila-pila nang kanca dhewe lah. Yo bare. Iya, maruk i maruk iki kan. Kok bayaran. Ndak yo. Kok gak ngono, barang celana nek kapan? Iya. Kok iki malah beli waktu bulan Saiki eh. ah. baiso ngamak kan ki ono eh, Terang-terangan iki gak usah nyekel dhuwit, dapat nyekel dhuwit lah wis. Ya wis ngene lho saiki tak rundi ya. Iki wong iki bakal nunggu tok. Lah iki lek dagangane dagang bojoku ta iki. Hmm. Iki dagangane bojoku, lah aku lek bakal nunggu tok. Arek kapan gak ada dhuwit dagangan tek. Hmm. Lho lak jogrok bandari. Lah iya apa? Karena ya apa? Saiki ngene wis kon kal gak dhuwit temenan. Wis salah di salah situ ae kancamu tinggal nek rene. Lho, kesambungan. Dadi pele kan masuk anu eh, ae sak pirin tak karepmu. Sapa milih sapa? Ya pilihin. Oh iya tak pele apane. Aku kelompok tok kok mang. <laughs> Salah salah kelompok ae. Ya tapi ndak wong janjang beno. Iya. Wis apa sak karep mesti ditinggal kene. Wis ngene lek panjane. Masalah masalah duit iki gede. Iya. Iki lali kanca berarti. keren hmm. lali kanca masalah ngene kanca ditinggal. Teko kon teko kan. Lah soal dagangan Kartol. Kang ah, ngono eh, aku sembarang wis. Pokok kuat ngingoni lho ya. Karto lho ta? Mangan ku kuwi sidnoping mall. Oh, doyan mangan penggawean kadoyan kono. Ojo ojo karto. Iya, aku. Saliyane wis. Entar. Entar. Sapa tinggal kene? Aku. Oh, kon doyan turu ngono. Wis kadang kudaran dan turu kan. Tapi gak apa-apa ta, Kamu kepercayaan. Kepercayaan solo lantai ke tangane. Blotenge tinggal. Kok tak kandani aku dhewe loro beri-beri. Wong <laughs> iki agak kuat gawe kan nek iki. Wis blontang e, blontang iki nek kapan ngangkat bali sak petrol nak kuwat e. Ayo bali pinggir sedina. Hmm. ping songo. Iku borongan malian, lha kok niki apa? Wis gotong nganti ngelok kene. Iya, opo mong enggak ya apa? Loh, gak iso. Wah, dadi pokoke nyangka tanggon. Lah diampir ojo. Saiki kon ndolek dhuwit, lha kapan penoleh dhuwit blontang tebusen. Lah entek pira langsung lho. Lho lawan ase. Yo iya. Entek ora nganti mung pira sing ditalan. Aku kelopot tok situ. Iya apa iman? Kok oh, pala-pala kelopot tok ae. Sing mainake kartu kok iman. Lah iya sing dibayar penolak bener ah. Kelimane wis. Gimana lu? Iya, enteng enteng. Kalau pernah tinggal kene, kayak senepis di lelang nong dulu. Masuk payu di lelang gak? Apa sih? Kayak tinggal kabur percaya, aku tapi tapi nambah kau dulu. Iya, sampai juga sakwi sakwi ya. Pak, wis tak ingun nih salah wasi. Eh, tebus ya enggak? Iya iya iya. Oke, sampai gak di tebus. Hah? Orang kancan deh yang Oh, usir usir lah. <laughs> tebusin men ya. Iya, iya. Iya, iya. mentol kok. Ben golek dhuwit lho. Tak tak tinggal dah. Iya, ya, Lah tebusin lho, ya Boleh ya, Iya, nang tebusin iki. Aja sampe lali. Iki ate katon tebus entek sak bodak iki. Wong sithik maksud entek sak bodak kok kon iki. Pak yo Kak, wong iku wong ngomong-ngomongan cak bener iku. Kok kenapa kenapa? Potong kula. Ah, durung-durung wis lara ah, weteng. Sopo ngerti wong lara mesti kena dipeksa ta? Oh, males dikongkon iki tak dhewe obat kene nduk Iya wis dolen obat. Iki nek gak melayu wae gak karu-karuan lagi. Loh, weh, weh, melayu weh. Loh. Eh, eh, eh. Ah. Ya aku iki jarane urip swarga donya ya aku iki. Jarane nom saiki urip bahagia. Enten iki anjene. Sembarang cukup pancene. Lah wong sing jarane wong urip aku iki koyok sawah sak munambane, tegal sak munambane. Seneng wis. Tapi asale sawah emang biyen niku ciut sawah kuwi mang. Bareng aku ku, tuku sawah-sawah kang sabin. Ya iki tambah ombo tambah ombo. Adik tegal sebelah lor iku tak tanduri kembang sak munake. Kak kembang tok, Adik ngingu jaran aku. Jaran warna-warna, jaran teji ana, jaran balap ana, jaran jawi ana, jaran kepang ya ana. <laughs> Lah apa ngingu jaran kepang iku? Tapi gak dadi apa. Cuma sing tak pikir anak iki. Gak duwe anak kepi duwe anak, duwe anak sitok liyane nyiksa batin to ae. Karepe ku yo apa karepe? Pak. Eh, sapa kon? Loh. Sampeyan ngene kene, Pak. Lah nang ndi? Jarane ocul. Eh? Jaran Lah kok entar ini lah, kok cancang, Mang. Yo gak iso apa itu bagi aku sampean lu lulus lak sampean nah. Ya aku ta? Iya. Lu lulus jaran tok. Ngawur ya, takno. Engko cek di delek arek. Mosok ilang. Hah? ilang. Yo gak sih apa jaran ilang. Wong aku serak aku sing ngeruk iku. Ya aku sing jaran sebone aja kok. Lah aku dolek arek ketemu lak ketemu jaran ae takno. Samanku Pak oleh mleki nemen. Apa? Mbok golek pembantu. Mau tak eh. ngurusi kembang aku. Lah ya apa ngono anakku? Iya tapi yo kualan, Pak, wong sak menuk kae. Ya gotong royong aku sithik ngurus wong gak cukup, ah kono ngawur ae kono iku. Disalang wong gak pantes, Pak. Gak pantes ya, Pak. Mosok maring ngurusi kembang ngurusi jaran. Iya. Bojo kembang moyo-moyo mulai sepeda. Iya. Wingi kerubuan. Turun <laughs> anu kok ndelok suket aku. Iya, Pak. Lah iya. sing enak ngene lho Tin ya. Ya apa? Timbangane wong urip wong loro ya atuk golek pembantu ae. Eh biyen lak ngono, sampeyan perhitungan tok ae. Lho anane perhitungan ekonomis, ekonomis ngerti ya? Iya, tapi ya gak ngene carane iki jenenge mulo sorawa. Sopo cocoke? Jaran. Heh? Jaran apa maneh? Jaran plongko rupane iki ya. sewer. Oh, oh, oh. Ngawur iki kon iki. Oh. Oh. Ono oh. oh, uwing, he eh, wong. Ngawur ae. Oh. Moga moga moga. Moga. Wah, duwe eh. itu ganteng eh. ae. Medhae nang India, nanti aja. Kurang ajar rupane. Ngestokno lho, ditamu iki kok ndiluk ae. Den den, daya lore iki merah putih den. <laughs> Situ yang gue kok sinyum. bijine pancen dongtir. Mulus terus aku kukune ireng ya ta. Masalah. Kadhe kepangge sing enggak ada griya. Lho, Saya kula nak. Oh, sampean iki? Nggih, sing enggak ada griya niki. Nggih. Menen cocok ta Mas kok ngiyu. Napa sih? Napa sih? Lah nggih kok ganteng. Lho, nggih ke kok lontok lho, Dik. Nggih. Apa apa, Pak? Ono didong. Ono ono ati ngenting melok ae kan, Mas. Kenalkan, Pak. Oh, mewah. Mewah. Oh, sugih, oh, Dik. Mbagi barang utangan, Bu. Lurih. Wah, kon wae. Waduh karek ngomong. Eh. Wong wong suki kok barang utangan. Eh, uh, kula kenalan, Pak. Oh, monggo Kartolo. Oh, Katro. Sinten? Dibake. Sinten? Si Banter, Mas. Si Banter, ah, sinten? Ngomongi tidak irunge lah. Mboten Kartolo. Oh, oh, oh, karambol. Nggih. Oh sampel, oh, suwe sampel. Kartolo <laughs> pak. Oh kartolo Ini satunya ini siapa ini? Karita. Oh, pesto ya? Pesto. Saya mau pulang tiap hari ke taman Karita. Kenapa <laughs> tek gua di sini? Kenceng gitu. Oh. Sampai jinten. Lu bosok karo kon. <laughs> Oh nggih. Tak kene ndo ngarep iki. Lah iku, lah iku tak oh, wong jenenge Pak Bajak. Wah. Bajak kata Masalah bajak. Carberry. Bang. Eh. <laughs> Aku ngono Pak Basman. Oh, nggih lah. Niki namanya jen, niki. Oh, iki anu iki. iki. Oh, yo kamu. Yo kamu dengkulmu ngono. <laughs> Oh, yo kamu. Apa? Nang Oh, lan iki kaudel mengono. Ngawur anak Anakku lah. Nggih. <laughs> Anu Pak, kula niki rupane sampean wong gadah nggih. Iya ya, terus. Bae kekurangan tenaga. Heeh. Kula kepengin enten mriki. Oh, ngono ta? Nggih. Waduh merkabe. <laughs> Ini ya. Iya, Pak. Ojo ngetek kae kono sing sopan lho. Temamu oh. dingane lak ngono sih. Wis temenan oh, temenan dhewe temenan. Bapak pun gegeran, Pak. Pak gegeran ngono. Ngapa enten dayo gegeran mboten nabi. Iya enggak apa-apa. Ponan sing berwajib dadi pekon. Tamrit perkara apa iki? <laughs> Wah, oh, pokoke kula. Gelut mau enten perkara, Pak. Ini nek pancen arek lur golek penggawean, mau tak rebek anakku. Aku butuh tenaga. Lho, kula kok anak sampean dirembok, Mas. Repot tempel mungkin ngawur ae. Aku nang omong-omongan bare anakku rudingan lho. Oh, musyawarah. Waduh, apa <laughs> yo? Musyawarah. Oh, musyawarah. Musyawarah napa? Golek tenaga. Urusan sampean. Lah iya. Iku urusan sampean. Lah nopo kula sampean jam musyawarah? Urusan sampean kalau anak sampean. Mari kita ublek bae arek rek. Kasane. Nulang ya urusan sampean. Iya urus aku bare anakku musyawarah mang lho. Eh, Terus ya. Wis ada sepundi, Pak? Wah, apa Pati Ah, nek panjenengan golek penggawean tak terima nak ya. Lho, diterima? Iya, tak terima. <laughs> Iya, Ya, enak ya tak terima ya. Enggak, Oh iya tak terima ya, Mas. Tak ana pakaiannya. Mas. Oh iya dhewe bagiane ya batin iki. Iki kok mringi sae Pak tuh Pak. Seneng atine. Mringi sae. Ya apa, ya, Pak? Hah? Kok batu rusak kabeh kembangnya. Gak gak, mringi sing lirik kono ngono lho. Ngono ngawur ae kon iki. Nggih Pak, pun lek kula nyambut mriki. Hmm, iya, iya. Bayaran niku genah. Timbang rame mburu iki paling rame ngarep. Oh ngono ta? ya, rame kan. Oh. Tadi kurang lagi nih, Ya, boleh banget. Ada yang mana nih, Bang? Iman, yang bekerja cuma bentar, Kan, lu kan mesti nyang sebulan. Iya, tapi telung sebulan, uang makannya sedino telung ewu. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Eh? Sampul lima. Sampul sih bayar iki aku tak kon. Eh? Lah iki sampean menapa mboten? Iku mumpeng aja ya rekan. Pun dokoro pinten, Pak? Oh, kok dokoro barang. Enak jelas-jelasan ngene. Iya, iya, iya, iya. Yen persepati pinten, karini pinten. Lu kali persepati ya sih kan. Lah niki tanggapan. Lu tanggapan sakno? Oh, Kau ini tak nak bergaya ke ini Tak bayar bulanan kena Mingguan kena Tengah bulan kena Tapi saya nak pakai bulanan Ya bulanan pak Iya makan pintu Pokoknya bulan nandung ngandung Oh bulan nandung ngandung eh. Nyanyian nih Iya Tak kaya petang puluhan Ya Iya Petang puluh Iya Larangi Larangi kawur Waduh nyambut jahit rumah bayar Arlonceng Kau larang larangi Waduh bayar larang Pak, terus mangane ya apa Pak? Eh, ya? Melok sapa? Lho, melok kene sih nah, mangan jero ta. Gak ono mangan prapatan. Lho, ngene melok sampean. Iya, melok aku mangane. Datang dhewe, napa melok sampean mawon? Lek ngadeg yo anakku sih lho. Ah, nggih, melok mriki. Iya, iya. Oh, kayak tanggung jaga supaya pegawai ini tetap sehat. Mangane kudu diatur, Pak. Iya, iya, iya. Yang sayur, sayur, ndok, iya, iya. Ijo-ijoan, Iya, iya. Buto ijo, ulo ijo. Kodok ijo. Ijo-ijoan. Pokoknya nyandung vitamin. Vitamin. Tapi lo bagian ambil tahun apa pak? Kon tak tekek kone taman bunga. Hmm. Nah. Kembang kembang lo kembang kembang. Wanit taman sumpek atau taman sedih. Wah kena lah sumpek sedih. Taman bunga. Oh taman kembang. Kembang kembang, kembang budi. Yang kurang kembang Jepun. <laughs> kembang putih kembang putih ya tak Masalah re. Kalau lo kembang cok sih. Lah aku kembangnya aku ramuten. Ini aku tegal cinten lo nih. tegal cinten. Jadi tegal tuh. Wanit ngawur aja. Lah iya tegal sampean. Lah iya sik takon maneh. Kok jare? Lho, ya oh, ah, wis tegal. Mboten tegal maneh iki. Hah? Mboten tegal maneh iki. Kok ngawur ae. Kok iki iki mulih gak karo karo perkara iki to. Sampeyan tumbas ngene. Nggih, cek iki. Budale sik mulih jam pinten dadi kan karuan. Eh, iku budale mari mangan sarapan, budal nyiram-nyiram kembang, sini godhongnya garing, diputihi bisa. Budal jam 11 sawan? mulai jam rolas. Kamu nyambut kaya tak remak Oh, budal jam itu mulai jam sore. Sore. Lawan jam mulai mangan. Kon sing ngirim. Kok kesemen akeh semen kon ngirim. Eh? Ya gak apa-apa niru ta lho, Pak. Eh? Niru nang itu salah mbek untung. Waduh. Nggih, kula untunge lah sampe sing rugi. Oh, wis ya iki ya. Kon, Dik. Dapat iki. Kon bagian ngeramu jarang. jaran jeramut. Iya. Kula rambut anak kula mboten kober. Wis mulya jek keneri. Bapak niku. Ya apa jek jarane ireng napa kuning napa apa? Jarane dicelonoi. Lho, dicelonoi jarane kuwi udore. Goblok iku. Nang jarane ireng napa apa? Jarane kok sing plongkon, sing dawa, ono sing apa. Tapi lek sing ireng sampe rumah dhewe, Pak. Apa? Anu, kuatir. Iya, iya. Nek niki rumah mah jarane ireng. Kunjeni sampeyan lak mboten pati awas ta. Iya, iya, iya. numpak jaran. Iya. Wong jaran. Pedhe iki. Terus iki wis kita tumpaki lagi sih. Oh, lu wak ngawur ae. Takon ngrumate ya ngrumate ngerti ya. Ngerti napa tambah nyangge dijamoni bareng jaran jarane. Ya dijamoni sih jamoni ndok sih. Disabun terus meduci. Nek cara ben meduci tuntun nang sak. Ngene kali diduci. Saiki ndak semprot. Jeruk kamar dengkulmu kono. Kalau di jalan jeruk kamar. Lo disemprot, nanti pun di. Ada lo selangit disemprot. Nyemprot itu toko ngarut. Betul ya? Gue jalan ini kita kibras. Oh iya. Ngetuh si jalan toko mburi. Ah, iya Iya. Semprot terus. Ada eh. suara perkotok deh. <laughs> waktu ya opo kan muri kok pergi kali eh, namanya teori ini enak lah ya lah ya terus iya cara ane takut takut takut lah iya pak si pelangguri jejak iya apa ane kalau belum tumi waktu lagi opo pak nyemprot di kemburi sama serakan bakat dong waktu-waktu pembakaran kok tinggal ngawur ae. Eh jaran ya. Iku jaran ku tau, jaran ku disemprot disabun, ah. dicucek terus di PP digantung riku. Ah. Iku jaran kok digantung ae dicucek ya. Ku ngawur ae pakai jaran iku. Kuwi jaran temen kok dicucek ya nggih. Padahal. Nek mari kok cuci kok semprot. Nonton iso nonton jaran kon. Kaget kula teng arep. kon lo ya bener ya bener ya bener iku ri ya bener iki eh, kok mburi apa to lo yo ka iki kok coba sambang iki lo coba sambang niku ya ya cara lo karo mburi kok ditutup jarak nek kok karep ya jarak dicancang cinta ini lo kayu rojo <laughs> Bapak pun, ya ya ya. Sing penting jan iki pokoke kula nyambut damel sing temen. Iya lah, iya lah. tak anu. Eh. Kalau pengen keras kembangannya. Eh, jarane oh. lu gedokan. Mosok lu siola ngene cara Ngawur Nah, Eh, cepak eh, wis, enteng nek ngene aturane. akibati salah ucap akhirnya aku gak karu-karuan ya opo, atas iman kelapa sidik malah gak karu-karuan pegelati ku saya awak dhewe kudu nyekar mana re wong budale ya gak nyekar nang pesaren wong tua lah tapi saran penggawean ya ayo nyekar jadi iya, selamat lah. Iya selamat. Ini kuburan iki kita. Iki iki nek mbah lah nek bapakmu iki. Iki kok sebelah iki kok. Bapakmu sing ndi? Tidak syukur. Dadi, eh, apa pancen gak pancen? Anake tegak. Maaf. Kowe telepon. Masuk. Jangan jelangkro kan. Lho. Ya apa? Eh, Lho. Lah kono kene. Lontang. Ya apa aku mlayu aku. Lah apa mlayu? Lah wong dua cuk nyambut gawe terus ae. Eh. Tapi aku mrayu. Wis nyambut gawe ta? Ya nek kuburan kene nyambut gawe apa? <laughs> Mangan tak mangan iso pas jare maesan iki aku. Dadi nek kono ben durung nyambut gawe terus mlayu. Mlayu aku. Lah saiki nek kuburan kene. Iya. Tapi rezekine hmm, akeh kuburan. Ya kan nek ana wong ijing oh, barang ngono lho. Kalau karo wong ijing, karo wong ijing ya ngenteni nyapu-nyapu lah ana sing welas ta. Waduh. Lah sing welas disapu wong. <laughs> walaupun luru kembang luru kembang Hah? luru kembang di telmane lho apa saben kembang sing ngirimi ku akeh kok lha nek kon kula tak pekno kon kon iku kon iso marano perkara iki apa lho sokret sokret lho Ya, mana dur, mana dur, mana dur, iki, mana ada kata. Mana dur. Eh, kok sing ngono. Kok kok. Kan. Loh, ndak. Loh, apa waduh? Lah apa barang kuwi tak titipno kene? Loh, cil. Heh? <laughs> Oh, cil. Takon kei mangan bae, mangane garu. Mangane garu yo. Mangan apa sih, mangan apa sih? Durung tak kei mangan iso, cul. Ate mangan sego iku. Sopo sih, mangan apa? Kroto. Rumah sampeyan ya karo apa? Bapak makan kepethuk wongen ya apa? Wong burung-burung eh? kon. Lho, kamu murah ya apa lah? Dua aku terus dibalikin lah, dua ini warung hari ini. Murah-murah ngay. Lho, kaya iso. Apa nyekat, Tawan? Eh? Apa <laughs> aku lah, aku lah. Iya. Oh, terus dadi atimu nak ya. Nggih. Aku ngerti sing kon golek iku. Lho oh, tambah cida. <laughs> kon lak gawe golek cap lontang ta. Lho kok terus lho. Iya wong kon kandhani kon. Mbah virus sak durunge pinala. Nggih, Pak. Kate kon gepuki. Enggak jadi kalau tagih juga warung nih dari <laughs> bawah. Wah, wah. Wah, bro, kita lagi kocelan. Allah, Allah, gemeter. Kok ada wawak? Jatuh apa? Ini, wawak apa? Ngawur. Kalau jengkeng. Kok kalau jengkeng, lo ambil telak. Buk, ngono kan ibu. Hati-hati mu habis. <laughs> Blosan iya. Lho, eh, apa pun aku menek-menek. Lah ya apa aku diambil apa kamu? Lho, <laughs> awakmu lah ya apa duwe iko Kak penuh kaya itu? Ya paling ngekai, aku tiba kan gelam Asal lelah, lama penuh macam banyak menek Ya nyembunyi no awal Kak penuh kuburan Sing penting aja kegeran mesti ngono Iya Tak kaya duit aku selalu bayaran Nah ya udah lah cak blontang boleh untuk kuburan gini Tadi saya isu untuk hmm. kuburan gini Iya lah sing roh, kaya aku penuh kenal Roh pak blontang Karena sing gak roh, pecingol pilih dianggap Jangkong <laughs> <laughs>